riječ istine se mora reći. Posjetite nas. www.pačkapal.com Soba, soba, put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Nabrojat ćemo samo neke od tih, pod navodnim znacima, dozvola od strane novih kreatora vjere, djedova i običaja. Nova, uskrs, pesa, dan nezavisnosti, dan državnosti, 8. mart, dan šehita, dan umrlih, prvi maj, dan džamija, rođenje Mohameda, alaihissalatu wasalam, dani Ajvatovice, dani rođenja i smrti, sedmine Teferići, ja i mogu slobodno nazvati, oni kažu dovišta Teferići i Kurvaluk na posebnim mjestima, dovištima svake godine tokom čitavog ljeta. المكين إلى الكرامة يهاب لقاءه الشجعان ذعرا كطفل خائف يخشى سود الحق في الأفغان ثارت على الباغي أذاقتهم ندامة Idući sinoć autom prilazio sam i da vidim gdje je taj naš narod, gdje je se zavukao. Još juče su se i kasno u noć upalili fenjeri po šumama i kraj potoka, kraj rijeka i kraj puteva i po brdima, kako bi se dočekala jedna od mnogobrojnih ludih noća. Od mnogobrojnih ludih noća, kako bi se dobri bošnjani, eto, jedno proveli malo razrahatili. To je zato što žive teškim životom. سهاما يهاب لقاءه الشجعان ذورا كطفل خائف يخشى فطاما كلاب الروم ليس لهم نباح فقد دقت رقابهم سهاما فويل ثم ويل ثم ويل Primijetit ćete da se na svaki nasihat odmah skače i nije bitno da li je nasihat u sladu sa Kur'anom i sunnetom, nego od koga dolazi. Ako dolazi od onih tamo, a a, ne da je neispravan odmah nasihat. Odma tim činom, ako dolazi od nekog ko njima ne odgovara, ne prihvataju ni na nasihat. www.paltal.com soba put vjernika put vjernika كرة تحبت لم نركب يوما طيف الموت لم نعشق حبابه ويوم الجبن قد ملأت سمانا وليل الذل قد أرخى ظلاما أضعنا مجد عمرو والمثنى وهمة حمزة وأبي أمامة ونجدة خالد وسهام سعد ولم نسمع لفاروق الشهامة أضعنا مجد عمرو والمثنى وهمة حمزة Nakon zahvali Allahu Tebareke u ta'ala neka je salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam a zatim draga moja braćo i sestre u islamu assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat malo sam umoran upravo sam iz <clears throat> iz dersa došao ovdje u Maglaju imam jednu lijepu vijest za vas Naime, večeras je sa nama u Mešidu prvi put bio jedan od a, svršenika medreste u Travniku i došao je uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć. Pa smo prijatno razgovarali, Allaha molim da bude od onih koji će pomoći vjeru Allaha teba, reke o tala, i zaista a, kada sa takvim ljudima razgovaraš, vidiš sa kakvim, sa kakvim ovaj, sa, a, sa kakvim se mi stvarima nosimo subhanallah da ljudi dođu i daju ti, daju ti podršku svjesni da ono što su završili i ono što su učili da nije, nije ispravno Allahu Ekber, vjerujte braće i sestre da mi je ispred njega dok je on izgovarao tako nešto bilo mi je, bilo mi je neprijatno ja sam evo odabrao temu Da vam kažem iskreno, dugo sam je danas pripremao, gledao sam u Allahovu dobrotu, volju i pomoć, da ona bude sažeta, da što bude uh, jasnija. Pa ću ostati u temi koju sam dao naziv na jedan uh, sasvim možda vama neobičan način, jel da, ali vidjet ćete, vidjet ćete kako sam u Allahovu pomoć se pripremao za ovo. O prvom maju nećemo puno govoriti, jel da, na kraju ćemo samo malo spomenuti ili ako hoćete već ili na početku možemo samo odakle potiče 1. maj e, on je 1889. godine ta svjetska asocijacija partija održala je konferenciju u Parizu i dala podršku zahtjevima radničkog pokreta u Americi koji je zagovarao da se radno vrijeme ograniči samo na 8 sati puno su radili od tog dana, dana je 1. maj postao praznik praznik rada u većini svjetskih država nazivaju ga majski praznik također Vraćina arapskih i islamskih država nije lišena ovog bidata, tog praznika. U tom danu se ne radi, svi uzimaju odsustovanje, i onda oni inače ne rade nikad ništa. Ovaj praznik vodi porijeklo od idolopokloničkog nevjerničkog praznika i postao je poštovan kod grupacija Ahlul Kitabija, a godišnji običaj kod ostalih. Naime, ovaj praznik su uveli, praznik rada su uveli obožavatelji drveća, koji su se pripisivali grupaciji ili drojda. Također, Rečeno je da su ga prvi uveli stari egipćani i indijici, a zvao se praznik proljeća. Englezi su ga preuzeli od Rimljana tokom njihovih pohoda na Englesku, a Rimljani su slavili taj dan kao praznik cvijeća i ubirali cvijeće za neuzubila Boga cvijeća. Neka je Allah uzvišen od ove potvore. U srednjem vijeku ovaj dan kod Engleza postao poseban praznik. Oni u ovom danu imaju posebne obrede i običaje, jer ubiru cvijeće i ino ukrašavaju svoje kuće i crkve. U Francuskoj uziman kao vjerski praznik, jer su ga vezali za djevicu Mariju, smatrali su ovaj mjesec svetim, mlade djevojke su bivale u crpama krunisane kao kraljice, da bi poslije iz počasti prema djevici Mariji izlazle e, u posebnim, posebnim povorkama. To je otprilike to o gluposti 1. maja, međutim mi ćemo se bazirati na nešto zbog čega se pojavljuju prvi e, maje nove godine, čestitanja, praznika nevjeničkih i tako dalje i tako dalje. I zbog čega i šta je pobod, znači idemo na osnovu zbog čega se muslimani i bošnjaci i srbi i hrvati, koga hoćete, pozivaju na ovakve i odazivaju na ovakve gluposti. Pa idemo redom. Često primijetim da pitanja u smislu od pitavca, jel da, Šta tu ima loše? Mi ne veličavamo prvi maj, nego eto firme ne rade, pa da se i mi malo opustimo, jel da? U pitanjima se često, kao i obično, krije traženje dozvole onoga što odgovara duši. Jer obično, pitao što nije ni svjestan, obično takva pitanja, to jest pitanja sa kojima se želi dobiti odgovor, koji u stvari traži pitaocu sebi sadrže, već pripremljen odgovor naštiman koji njemu odgovara. Jer takav neće postaviti jasno pitanje. Naprimjer, da li je nama dozvoljeno slaviti 1. maj? Da ili ne? Ne. Kratko i jasno. Međutim, ovakvi i njima slični i ne samo braću i sestre oko 1. maja, primjećete, oko svi, svi stvari koje im e, trebaju za njihove strasti. O, e, njima, ovakvi njima slični žele da pitanjem iznude odgovor, pa ga postare prethodno komentaršući. Naprimjer, Da li mi može i svakako sve firme i fabrike tog dana ne rade, otići negdje sa svojom porodicom, tamo gdje nas neće niko vidjeti, a vidite Allah, i postaviti roštilj. Mi se to nećemo miješati sa džajlima, pogledajte kako se pakuje pitanje. I nama nije, nije da veličamo taj dan i praznik, već eto da se malo opustimo. Uvijek ista osnova pitanja, eto da se malo opustimo. Pa nije valjda da vas je islam napeo toliko, pa vam treba kurbane, jel da? Da se malo opustite. Međutim, u osnovi, oni koji žele da zadovoljavaju strasti i jesu oni koji postavljaju pitanja opred sa šerijatu. Važno je napomenuti da ja ovdje ne mislim na rješenja koja su potrebna kad se nametne situacija u vremenu i prostoru. Jel da? To se razumijemo. Kad su učenjaci prisiljeni da izdaju pravna rješenja prema, prema ištihadu a nikako da se traže rješenja u dozvoli praznikovanja, pogotovo kad se zna da su to dani uživanja, pijančenja, nevjernički, jel tako? Jer niko od ovih pitaoca strasti ne traži zadovoljstvo gospodara u ovom pitanju, već šta? Zadovoljstvo svojih niskih prohtjeva. Uzvišeni Tebare Tala kaže, Adem Ali Selam, e, izlazite iz njega svi, reče uzvišeni, ba'dukum li ba'din adu i jedni drugima ćete biti neprijatelji. Gledajte ovo. Fa ima jatijennekum mini hudan fe men tabija hudaje fe la jadillu ve la jefka. Kaže, od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio moju uputu neće zalutat. Moju uputu ko bude slijedio neće zalutat. Aha, i neće nesretan biti. I pored toga, zatim kaže uzvišenim, وإن أرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepo živjeti. Zatim dalje kaže uzvišeni, evo zašto, naši su ti dokali dolazili, kale kedalike tatke ajatuna fanesite ha, kedalike jevmu tunca. Kaže, uzvišeni, evo zašto, reći će, dokazi su, ti naši, e, dokazi su ti naši dolazili, ali si zaboravljao. Pa ćeš danas isto tako biti zaboravljen. Zašto ovo pominjem i ove ajete? Vidjet ćete, braćo i sestre. Nije u pitanju dozvola 1. maja. Nabrojat ćemo samo neke od tih, pod navodnim znacima, dozvola od strane novih kreatora vjere, djedova i običaja. Nova, uskrs, pesa, dan nezavisnosti, dan državnosti, 8. mart, dan šehita, dan umrli, 1. maj, dan džamija, rođenje Mohameda, wasalam, dani Ajvatovice, dani rođenja i smrti, sedmine teferići, ja i mogu slobodno nazvati, oni kažu dovišta, teferići i kurvaluk na posebnim mjestima, dovištima svake godine tokom čitavog ljeta. Nisam džaba samo malo ovako spomenuo. Mi vidimo, braći i sestre, da čovečanstvo teško živi i u stvari u pitanjima vjere oni koji sebi daju za pravo da izmišljaju propise, šta on nama u stvari govori? Šta to oni traže i zašto traže nova rješenja? Pa zato što su okrenuli glavu od knjige i sad teško žive jer nemaju rješenja. Zato sam čitao ove ajete našeg gospodara Tebara Kjavotala u kojima kaže a ono je, dokaz ti naši dolazili, pa si zaboravljali. Ako okrene glavu knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Zašto traži rješenje? Lagodno živjeli bi u okviru Islama, bilo bi im dobro. Da žive sa njegovom knjigom, tabarak, evo tala, sa njom, jel da? <laughs> Jest. A bez njegove knjige, teško. Zato i traži a, nove objave za svoje strasti. Pa zar nije najviši dokaz da lutaju to što izmišljaju i traže nove propise? Jel tako, braći i sestre? Jer i malom djetetu jasno je da je Kur'an došao da zapečati poslanstvo i kao zaštita svim ljudima, ali ovi nasposobnjakovići i pokvaranjaci ne vidje upravo šta, pa najjači dokaz da su na zabludi. To je malom djetetu jasno. Zašto tražite, izmišljate i lažete? Zato što živite teško. A živite teško zato što ste se okrenuli šta? od knjige Allahove tebara keotala. Čak i životinje Allah te tebara keotala nadahnuo kako da se ponašaju. A čovjek dobio upustvo i sa njim uputu, ali očigledno se okreće od opute zato što mu ona ne odgovara. Pa onda procijenite u kakvom su halu oni koji traže uputu mimo ili pored uputiku. Nećete vidjeti da neka životinja, na primjer čela, traži da je svežite i da je izvedete na ispašu, jel da? Ona savršeno zna šta treba, nadahnuta je, šta treba da uradi. I ona ne izlazi iz tog okvira. Pa mi vidimo u životinskom svijetu sklad stvaranja gospodara svjetova i svi se pošnici, doktori, i tako dalje. Zar takav sklad življenja Allah nije objavio ljudima? Paže nove kreatore njihovog života. I pogledajte kako im šetan lančano sprema spletku. Kako? Nećete čuti da je neko osim običnog svijeta nešto uradio kršeći zakon Allaha u smislu, sad ću pojasniti zašto ovo govorim, nego uvijek ga šetan pošalje po navnim znacima učenom, kako bi i obojicu odveo u zabudu, a da to ni pitaoc, a ni učeni ne primijeti. Prvi, to je pitaoc, se često postavi u poziciju da obožava učenog, a nije ni svjestan. A učen opet, u zavisnosti od pitanja, postavi se na mjestu zakonodavca, a da nije ni svjestan. I zatim ih šetan udruži u jednu stranku, kako bi nakon što su prolašli rješenje koje im odgovara, udarili svim snagama na one koji im se suprostave, i to je Allahov sunet na zemlji. Kaže uzvišeni, i kad god vam je koji poslanik donio, ono šta, što nije godilo dušama vašim, obratite pažnju, e, zašto se traže fetve za proslave ovih gluposti? Zašto se traži Od ljudi, a ne od Allaha Tebare Kevotala. Ha? Gledajte, kad god vam je poslanik, fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum ustekbartum, fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kaže, i kad god vam je poslanik donio ono, šta? Što nije godilo duša vašim. Šta to nije, nije njima godilo? Pa nije godilo objava. Nema odgovora za vaše strasti u objavama u objavi, nema. U stvari ima, ali ga nećete. Ali za vaše strasti treba vam neko da vam kaže, može prvi maj, može nova godina, može dan pedera, može dan ovaj, mogu noći ove, mogu zore ove. Sve može. Zato što ne godi dušama vašim ono što donose poslanici. Pa ste se oholili, pa ste jedne, laž, jedne u druge u laž utjerivali, a ubijali ste one koji vas Šta? pozivaju. Vidimo danas kako mnogi žele da nas nema, a zbog čega procijenite sami. E, braći i sestre, hajde sada pokušamo objasniti zašto narodi, ljudi, muslimani postavljaju pitanja na ovakav način želeći iznuditi odgovor koji im odgovara. Prvo, zato što nisu zadovoljni onim što im gospodar objavljuje. Drugo, zato što šerijat ili dio šerijata ne odgovara njihovim strastima. Treće, zato što im se sviđaju običaji drugih naroda. Četvrto, zato što smatraju da islam nije vjera pod navodnim znacima civilizacije i napretka. Ovo kažem dijelom ili potpuno ovisi o kome se radi. Peto, ne žele da budu stranci u društvu. Šesto, ne žele da se razlikuju od drugih ni po izgledu, ukusu, običajima, kulturi, nošnji govoru, praznicima, Sedmo, ne žele da budu robovi, jer biti rob za njih je poniženje. Vole da budu robovi svojim strastima. Osmo, misle da ono što rade biva za njih olakšica u životu. Deveto, ne vjeruju ili nisu dovoljno ubijeđeni da ostavljanjem zabrana dolazi do prosperiteta kako ekonomskog, tako i duhovnog. Deseto, zato što je za njih blagodat, po poznavani zacima, samo ono što posjeduju oni, to je što vidje u svojim džepovima. Jedanesto, zato što ne vjeruju da se imetak povećava sadakom, već kamatom i sakupljanjem u svojim budžetima. Dvanesto, u dosta slučajeva članovi porodice, to jest nosioci porodice su ti, e, o, e, dijelom nosioci porodice koji vrši pritisak na glavu porodice da im udovolji. Obično žene djeca kažu, ajde babo vidi svi idu, vodi i nas na vašar za prvi maj. Trinesto, Nisu zahvalni Allahu na naredbama i zabranama, jer da su zahvalni, ta bi se zahvalnost odrazila u primjeni šerijata u njihovim životima. 14. Mnogi prinose žrtve na taj dan, a za kurba neće. I 15. Jedna od tih, jel da, ne voli da slijede uputu. Ovo su samo neki od primjera zbog koji muslimani postavljaju u globalu pitanja u kojima se nalazi pola odgovora koji njima odgovara, to jest njihovim strastima braću i sestre, da vidimo odakle potiče i na koga posjeća narod koji želi pomoću svojih vođa udovoljiti svojim strastima. Pa im dozvoliše nove godine, prve majeve, prve majeve, pijanke i tako dalje i tako dalje. Iako svi dobro znaju šta se na tim sjelima i na tim pijančenjima radi. Kad kažem, iako svi dobro znaju Allah molim za oprost, ja veoma dobro znam, veoma dobro znam na šta liče ti praznici, pa čak i me vludi, jer sam lično davni 80 nekih godina, jel da, sa svojim orkestrom svirao za tu islamsku zajednicu, oni su me plaćali, pa sam, Boga mi nisam se ustručavao, Allah najbolje zna da bilo šta uradimo, nisu nas ni upozoravali, zato dobro znam šta se sve na ovim sjelima i sjedio u gorim iz razloga toga da se začepe u usta onima koji kažu, koji kažu eh, to je dobro za davu. E to ti pričaj nekom drugom, ako je dobro za davu, hajmo ja i ti pričat, pa da ja pričam šta se tu sve radi i učini, a ti pričaj šta je tu, šta je tu dobro. Pa da vidimo koji narod najviše liči ovom narodu koji je samo e, sve više iz dana dan postaje narod muzike, provoda, pijačenja, tumaranja i lupanja. U početku svoje borbe Musa alaih salatu wasalam vodio je protiv faraona. Njegov narod, odnosno sinovi Israilovi, prije njega živjeli su kao roblje, Podrgnuti raznim presijama, jel da? Istog razloga su, kada su se zato formili uvjeti, napustili Egipat. To međutim, ne znači da su svi oni bili iskreni. Među njima je bilo i onih koji su, uprkos tome, nisu vjerovali. I djelovali su kako? Po psihologijom mase. Obratite šta govorim, dobro, braće i sestre. Djelovali su pod psihologijom masi. A zbog toga su se, umjesto pokoravanja pravo istinskoj vjeri, kada bi im se ukazala prilika, odmah nastojali vratiti svojoj staroj idolopokloničkoj vjeri. To je razlog što su se u svim prilikama borili protiv Musa, ali i salatu veselam, i radili na skret sa istinske vjere koju je on donio i dostavljao im. Allah te bareke o tala je sinovi Israilove podijelio na 12 različitih grupa, jel da? Pa je dao vrelo, tako, udri štapom po stijeni i svaki je narod, narod, rod je znao vrelo koje će piti. Obrate pažnju. Vjeru Allah te bareke o tala, veliki dio sinova Israilovi nije uspjevao potpuno smjestiti u svoja srca. Šta više, jednom su od Musa tražili da im se Allah ukaže, jel tako? Kao izraz pretjerane drskosti u skupini su nastali na, nastupili govoreći da ne čerovati dok im se Allah ne ukaže. Je tako? Pa su rekli, vid kultum, ja Musa, e, i kad ste uglas rekli, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allah ne vidimo. Je tako? Vidljiva odlika ovog nevjerničkog naroda je to što su stalno bili u gramzljivom i nezahvalnom psihičkom stanju. Ponavljam, odlika ovog naroda koji je koji se nastrano pomnašao prema vjeri, bio je, kaže, što su stalno bili u gramzljivom i nezahvalnom psihičkom stanju. Da bi spasio odladi, Allah te bareke u Otali im je poslao muđizansko jelo, jel da? Unatoš tome što je ovo jelo za koje se kaže u Koranu, mane prepelce bilo, Allahov blagodat, oni su se opet nakon jednog vremena požalili na to jelo. Pa im ne sviđa se ni to. Uzvišeni kaže, وَزَلَمْنَا عَلَيْكُمُ الْحَرِ E, Amame kaže i mi smo vas odobla, nismo vam od oblaka hladovinu načinili imanu i prepelice slali. Jedite lijepa jela? Pa kaže, a oni su rekli, o Musa, mi ne možemo više ovu hranu istu jest, zato zamoli gospodara svoga da nam podari nešto što zemlja rađa, povrće, krastavice, jel tako? Jel tako? Ovdje na sasvim očit način, još jednom do izražaja dolazi šta? Nezahvalnost Musa ovog naroda, nezahvalnost poslaniku, sinova Israilovi, na Allahovim blagodatima zakona. Htjeli su šta? Da podmetnu dokaze, da bi time prikazali Allahovu vjeru, to jest da to u njoj može, na onome na čemu su bili. Pogledajte kakav bezobrazluk. Musao narod nije uspio razumjeti vjeru odmah. Sad, jel da? Koje je Musa pozvao. Svome vjerovjesniku su bili poslužili ne radi postizanja Allahovog zadovoljstva, već vjerovatno zato što su ga doživljali kao, doživljavali kao nekog lidera. Jer se to da primijetiti u tome da su šta? Uvijek tražili da im se zakon objavi kakav njima paše. La ilaha illallah Se objavljivala i prilagoditi je svojim prohtjevima i okvirima stare djedovske vjere. Ne, uočaj, ne u, uočavajući njenu jednostavnost i ljepotu vjere, radili su na tome da svoju vjeru dovedu u zamršeno i teško stanje, da sebi načine idole, da otežavanjem usmjeravanja ka Allahu Tebare Keotala to uzvrte, uvrste u svoje e, tradicije, običaje i da ono što izmisle koriste kao posrednike. Ova čudna logika otežavanja vjere vidljiva kod sinova Israilovi se na najboljih najučitiji način objašnjava u suri Bekara. U ovom kazivanju Allah te bareke o teala sinovima Istrailovim naređuje da zakolju kravu. Zatraženo je bilo, braće i sestre, pogledajte. I Musa a.s. kaže to narodu. Samo zakoljite kravu. Što se tiče sinova Istrailovi, oni su, šta, otežavali ovu veoma jasnu i lahku naredbu. Allah tebareke wa ta'ala traži samo klanje krave, a oni se, iako se to ne traži od njih, upuštaju u detalje meška i složena. Upuštaju se u nebitne i nepotrebne detalje, odlaze toliko daleko da Allahovom vjerovjesiku koji se nalazi među njima kažu, šta mu kažu? Jel ti to sa nama zbijaš šalu? Jel se ti to sa nama igraš? dotle su išli. Kaže Musa alaih salatu wasalam, ajeto vidi, kale Musa li qavmi inna Allah ja'murukum an tazbahu bakore, kaže, kada je Musa rekao svome narodu, Allah vam naređuje da zakujete kravu. Oni pitaže, kalu, te tehiduna huzova, jel ti to sa nama šališ? Jel ti to sa nama šališ, rekli su. Pogledajte, Kale, audu billahi, ne kule mila džahelin. Utječem se Allahu od ovoga što, audu billah, ne da mi Allah da budem neznalica, utječem se njemu od ovoga što govorite. Ja nisam, ja nisam neznalica. Da nam objasni kakva treba da bude, pa kaže koje boje, pa kaže kakva još treba biti, jel da? I on poručuje, kaže, ne smije biti istrošena oranjem zemlje i tako dalje, to već znamo, jel tako? I oni kažu, e sad si opisao kako treba. Kao što se objašnjava u ovim ajetu tekstu, izvršavanja Allahovi naredbi. Ponavljam, kao što se vidi u ukazivanju, Musaov narod je stalno pravio probleme kada treba izvršiti Allahove naredbe. Kada je ova naredba došla u stanje, kada je zbog detalja koji su sami proizveli, kakva krava, koje boje, šta, kako, kud, odakle, postala skoro pa neizvršljiva, ne, da, da se nije mogla izvršiti, oni su rekli, e, eh, dobro, dobro, dobro, sad je dobro, sad hoćemo. A od njih se samo tražilo šta? Lahko i jednostavno. Za koji te kralo? Pogledamo li danas na narode i njihove običaje sa kojima živimo? Moguće je vidjeti da se jednako i usloženo nastavlja jevrijska logika detaljiziranja, objašnjenja u ukazivanju o kravi braću i srstva. Absurdni detalji o nebrojnim pitanjima što, šta, kako, odakle ovi dolaze, kojima se želi udovoljiti šta, samo ništa drugo već svojim strastima. Nakon što je otala kao njihov domovinu, obećao zemlju. O onome što su prilikom ovog putovanja čili mu sao i nevoljama koje su priređivali, govore strance i strance. Pa kad su došli na orde moji, sjetite se Allahove blagodati prema vama. Kad je neki od vas vjerovjesi smo činio i vladarima i dao vam ono što ni jednom nije dao pa o narodima uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dao i ne uzmičite nazad oni rekoše Musa u njoj je nemilosrdan narod i mi u njoj nećemo ući dok god oni iz nje ne izađu pa ako oni iz nje izađu mi ćemo onda sigurno ući koliko im je Allah te barake ta'ala puta pomagao prođenju kroz more spasio i faraona i dao im zemlju obećao im da će se sigurno pobijediti da će sigurno pobijeti ako se budu borili protiv tamo tamošeg naroda. Trebali su se osloniti na Allaha i pokoriti se njegovo poslaniku. Međutim, usprotivili su se Musaovim upozorenjima i straha nisu ušli u njegov šarijet. Istupila su samo dva čovjeka koji su rekli da se treba pouzdati u Allaha i boriti se. Subhanallah. Dva čovjeka koja se Allah bojala, kojima je on dao ovo milost, rekoše, ušte na kapju, pa kad kroz nju pođete, bistite sigurno pobjednici. I pouzdajte se u Allaha, in kuntu mu'minin, ako ste vjernici. Wa Allahi wa tabakelu in kuntu mu'minin. In kuntu mu'minin. Kaže, u Allaha se pouzdajte, ali ako ste vjerni, to jest u njegovu šerijetu uprko svojim upozorenjima, sinovi Israilovi su se suprostavili Allahovom poslaniku i gledajte šta su mu rekli. O Musa, dogod su oni u njoj, mi nećemo ulaziti. Hajde ti i gospodar tvoj pa se bijite, mi ćemo ovdje ostati. Da li vam ovo braćo i sestre na nešto miriši? Da li vam ovo na nekog ili na neke dobro zaudara. O Musa, alu ja Musa, inna len, len nadhule ha, abedan ma da, ma, ma, uh, eh, abedan ma da mu fiha. Kaže, o Musa, rekoše oni, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. <clears throat> Hajde ti i tvoj gospodar se bijte, mi ćemo ovdje ostati. Ali salatu wasalam obratio svome gospodaru i tražio od njega i njegovog brata Haruna da i odvoji od tog buntovničkog naroda. Gospodar moj kaže, kvale rabini, kaže gospodar moj, reče Musa, ja osim sebe ima moć samo nad bratom svojim. Zato presudi nama i ljudima grešnim. 40 godina uzvišeni kaže oni će zemlju lutati. 40 godina će lutati. Pogledajte, iz ajeta sinovim Israilovim je nakon ove nepokornosti Allah te barek je otala nakon nepokornosti ti Allahu njegov poslaniku, 40 godina njima je bilo zabranjeno to područje i oni tamo nisu mogli ući. Musa je radio na tome da svome narodu dostavi objavu svoga gospodara. Ali objavu svoga gospodara. Ulagao je ogromne napore kako bi svoj narod spasio od kumira i kako bi im objasnio pravu vjeru. Njegov cilj je bio da radi postizanja Allahovog zadovoljstva upozori ljude i spasi ih džehennemskoj padnji. Zato je vodio borbu protiv faraona i radio na promjeni zabludjelog vjerovanja svoga naroda. Radići to, Musa je doživljavao neprilike i od faraona i njegove pristalica, a i od svog naroda. Međutim, Musa alaih salatu wasalam je bio odabrani rob koji je sasvim predano živio za Allaha Tebara Kevotala i gospodar ga je spasio nevolja i belaja kako faraonovi tako i od onih koji su dolazile od njegovog naroda. Oni sino Israilovi koji nisu slijedili svoga vjerovjesnika, koji su, se, koji su okretali leđa povjerenoj im vjeri i koji su govoreći, hajde ti gospodar tvoj pa se bije vidite, činili na zahvalnost, povuka su svakome od nas koji su Musa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili i on kod Allaha ugled uživa. Ako budemo uznemiravali sunat Muhammeda ali i salatu wasalam, vallahi, ovo će nam se desiti. I zar nije lahko primijeti veliku sličnost u postupcima ovog našeg naroda sa Musaovim? Zar ne odbijaju sve redom? Zar ne prihvataju idolopokloničke ideologije takvom brzinom? Zar ne napadaju sunet? Zar ne veličaju vjeru svojih djedova? Zar ne veličaju praznike samo da bi se malo opustili? Zar ne traže za svoje strasti, fetve, mučenjaka. Pravo je čudo da obilježavaju praznike koji više po navnim znacima i nemaju svoju draž, jel da, kao prije, to je uopšte u toj krizi i propadanju svjetske ekonomije. Ovi narodi umjesto da zamoli Allah da i uputi na njegove blagodati, oni traže ko će im od Allahovi pod navodnim znacima učeni dozvoliti ono što im odgovara i traže kaznu od gospodara svjetova rugajući se i ispoljavajući nezadovoljstvo sa njegovom objavom. Kaže uzvišeni, a kada mu se rekne boj se Allaha, on onda iz inata griši, namjerno. Kaže Allah tebareke bareke o njemu je dosta džahennem, فحسبهو جهنم ولا بئس المهاد njemu je dosta jehennem a on je grozno boravište kome? kad mu se kaže boj se Allaha uzvišeni kaže kad govor je koji poslanik a ne doktor ne magistar kad govor je poslanik koji donio ono što nije godilo dušama vašim vi ste se oholili pa ste jedne u laž, druge u laž utjerivali, a druge ubijali. Pa ćete, braću i sestre, primijeti kako na svaki nasihat odmah skaču i nije bitno da li je to istina ili ne, već sa koje strane dolazi. Primijetit ćete da se na svaki nasihat odmah skače i nije bitno da li je nasihat u sladu sa Kur'anom i sunnetom, nego od koga dolazi ako dolazi od onih tamo, a a, ne da je neispravan odmah nasihat, odmah tim činom, ako dolazi od nekog ko njima ne odgovara, ne prihvataju ni nasihat. Pa ja vas, braćo i sestre, pitam, u kakvom su halu ljudi koji traže učenja kada mu dozvoli ono što mu je Allah te bareke ta'ala zabranio. Traže! Traže! traže da im udovolje njihovim strastima i svjesni su da će im ovi dati fetvu koja im odgovara. Koja im odgovara. A Allah ljudima navodi primjer da bi pouku da bi pouku shvatili. Tako, braćo i sestre, ovaj praznik, 1. maj, je samo mali dio u moru onoga šta ovaj narod radi i na šta se poziva. Praznik je samo mali dio u moru onoga šta ovaj narod radi, na što se poziva. Idući sinoć autom obilazio sam i da vidim gdje je taj naš narod, gdje je se zavukao. Još juče su se i kasno u noć upalili fenjeri po šumama i kraj potoka, kraj rijeka i kraj puteva i po brdima, kako bi se dočekala jedna od mnogobrojnih ludih noća, od mnogobrojnih ludih noća, kako bi se dobri bošnjani, eto, jedno proveli malo razrahatili. To je zato što žive teškim životom. Jer da žive Kur'anom i objavom, oni bi... Pa eto, ima i neki, je, ima, ima dosta. Ima dosta hođa koji su otišli sjediti. Ima dosta i oni sa bradama koji, eto, hajdi ovaj dan, tako oti, oni e, ne slave taj dan, ali eto, eto, neće sjeti sa njima. Filozofija židova. Ovo nije ništa drugo, nego nastarano ponašanje koje najviše priliči židovima. Subotom i nedeljom. Zabaciti subotom ili petkom ili četvrtkom ili sredom, a uhvati u ponedeljak. Na koga vas ovo tako vam Allaha, braćo i sestre, podsjeća. Na koga vas ovo podsjeća? Iz dana u dan. Iz dana u dan sve više i više se ljudi poigravaju sa Allahovom vjerom. I ono čega se najviše bojim, da sve ove zavlode pod patronatom Mustafe Cerića, pod patronatom, direktnim patronatom Mustafe Cerića, bojim se da neće biti krunisanom, krunisane hubelom koga a, planiraju postaviti u centru, u centru Sarajeva. Zamislite kakva bi to bila katastrofa pod navodnim znacima po islamu i muslimane na ovim prostorima. Zamislite da se postavi hubel papa u centru Sarajeva. Kada u Italiju idu sada da posjete samo dok je on još uvijek navodno blaženi, uf, blaženi, Milioni ljudi idu, a šta mislite kad ga proglaste svetim? Pod navodnim znacima. I takvu bistu sveca postave u Sarajevu, a kad se napravi golubarnik, jelda, kad se napravi garaža, šupica, mešćid u kome se oživljava sunet Mohameda alaih salatu veselam, pa eto, kad bi bili novotari, o, onda je to propast po umet, propast po akidu, propast po din. A kada Mustafa pozove da se postavi hubel u Sarajevu, onda je eto on pogrešio. Pa vi, ja vas, braćo i sestre, pitam, kada bi ja, ne daj Bože postavio kakvo kipa ovdje i napravio mešćit po sunetu, šta bi vi prije napali? I šta je preće da napadnete? I šta je žešće da napadnete? Odgovorite sami sebi Allaha vam jednog jedinog. A ovi što jedva čekaju da protepaju svome vođi, što ga vole toliko da samo što nisu počeli da govori vidiš kako on realno sigurno mislio dobro la haule vala kuvete illa billah gospodaru arša veličanstvenu da Bog da oni bili ako su iskreni ne kažu amin sa ovim čovjekom koji za njih kako tvrde misle da radi dobro amin Eto, nek nam poruči ovako jasno i glasno da kažu mi molimo Allah da nas proživi sa Mustafom F. Cerićom. I nek kažu Amin. Eto, porušite im tako da sam im ja rekao, jel da? Nek ovako kažu jasno i glasno da i Allah proživi sa njihovim uh, uh, duhovnim prosvjetiteljem, da tako kažem, jel da? Tamo njihareca, jel da? koristit ćemo ovaj bosanski jer ako kažemo rekao, mogao, dao oni će nam odmah prigovoriti da smo eto kao malo postali jedan izvjesni izet hadžić i pismen Allahu se utječem od njihovi izjava zato braćo i sestre savjetujem sebe i vas pazite dobro da ne padnete u pogrešnu ruku pazite dobro da ne spanete da ne padnete u na, da stanete i ne podržite pogrešnu stranu. Allah te bareke u ta'ala molim da nas zaštiti svakog zla i da nas uputi na ono što je za nas najbolje. Zaista, braćo i sestre, ovaj narod, ovaj narod ništa drugo ne traži nego samo što nije počeo da govori kad će već jednom ta kratna subhanallah. Nažalost, nažalost subhanallah i vabihamdi pod direktnim patronatom njihovih vjerskih vođa. Neki dan sam razgovarao sa jednim uh, nemuslimanom, on se zvao Aleksandar, kaže da se zove Aleksandar. I počeo onda poziva mene u nekako njegovo vjerovanje. Pa mu ja kažem, on kaže da vjeruje, eto, znate kako već u trojstvo, kad smo mu to brzo sredili, kaže da on vjeruje sad u zvijezde. Ja ga pitam, pa dobro, kako se zove zvijezda koja ti šalje objavu? Kaže on, meni ne znam. Pa dobro, Aleksandre, vjeruješ u zvijezdu, evo ja tebe sasluša i kažeš da ona tebi šalje znakove. Kaže ja, jednom jedinom, ja ću ti reko poslat objavu, imam kuram, da živiš po pustvu, onako zašto si stvoren. Znate šta mi je govorio. Znate šta mi je Aleksandar odgovorio? Kaže on, ja želim da budem slobodan, ja ne želim da budem ničiji rob. Pogledajte šta mi odgovara. Želim da budem slobodan, ne želim da budem ničiji rob. E, vidiš, Eko, ja ti rekao i rekao, ti nećeš da robuješ Allahu, a ako ne želi da bude rob Allahu, bit će rob šetanom. Tvoje pravo da ne vjeruješ, idi, tvoj je problem. Zato, braćo i sestre, e, na kraju rezime ovoga, ni na šta drugo ne posjeća ovaj narod, nego na sinove Bebanova Israili, tako, oni koji su tražili da im se mijenja objava, to jest da im im se dostavi objava ono što bi odgovaralo njihovim, njihovim strastima. I pogledajte danas koliko za samo zadnjih deset godina udovoljavanja od strane vođa vjerski, koliko je ovaj narod zalutao. Jeste vidjeli kako je velikom brzinom otišao kod Torabija da traži zaštitu? A zamislite kada ga proglase neodobila sveti, Allah Ahu se utiše od toga i kad naprave spomenik, šta će se onda sve dešavati? Milioni i milioni krstaša će dolaziti u Sarajevo da šta? Pod direktnim blagoslovom Mustafe veličaju i čine širka Allahu teba reke vatala. Međugorje će biti mala, mala, mala, mala igramkica za ovo. Zamislite samo, eto kakva je mala greška po uredništvu nekadašnjeg islamskog častopišta SAF, časopisa SAF, kakva je mala greška učinjena od strane, od strane njihovog simpatizera Mustafa Mukija. Jer vidite kako oni kufri širk vide malim, a istinu i nražite odgovori odgovore u sunetu Muhameda sallallahu alaihi sallam i u knjigama akideta ehli sunneta wal jamaata Ehli sunneta wal jamaata Molim Allah te bareke u da na zaštiti svakog zla. Allaha molim da ovo što sam rekao, da ono što sam pogodio da bude od njega i to je od njega te bareke Tebareke Vitala što sam promašio, to je od mene još šetana. Molim Allaha te Tebareke utala za uput ovog naroda. Zaista a, molim Allaha da uputi ovaj naroda, da ovaj narod, molim Allaha da uputi ovaj narod da vide kud ih odvode ovi, ovi a, mučenjaci. Molim Allaha te Tebareke utala da ovaj narod vidi i prepozna istinu kod nosioca istine. Molim Allah te bareke u tala da nas uputi na pravi put i da nas prihvale ovakve i oni koji nose te hvale. Molim Allah te bareke u tala da nas zaštiti svakog zla. Allaha molim da oslobodi muslimane iz zatvora. Allaha molim da oslobodi muslimane iz zatvora. Allaha molim da oslobodi muslimane iz zatvora. I molim Allah da izađu iz ruku tavagita. Molim Allah te bareke u tala da uništi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Molim Allah te barek wa ta'ala da nas pomogne na put uzizanja njegove riječi, da nas zaštiti, da budemo pod wa ta'ala. Rekao Allah, molim da oprosti imen i vama. I posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhaneke Allahume i bihamdik. Ašadu je najman postavljeno. Hvala zatrpani, zatrpani. Ostaje samo ostaje samo vjernika, vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravo pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palpa.com Sofa.com